Ikusi makusin, Oscar sariak. bueno, <laughs> gaur, bueno, pizka berandu gatoz, baki guaztelenetan goiz hau ipintzen dugu gure programa, baina gaur e, berezi bat e, eh, karri dugu, bueno, bi, <laughs> eh, programa berezi bat eta berezi aitor berezi be bai. Aupa <laughs> aitor. Aupa gaixo. Eta aupa jon. Kaixo kaixo. moduen. Zer moduz? Oso ondo, oso ondo, zuek zen moduz, ondo? Primeran. Primeran, ondo, oso ondo. ondo. Bueno, ba, gaur, bueno, atzo, bueno, atzo gaur, gaur goizaldean, e, Oskar Sariek izen da, izen die. Eta, bueno, ba, hor dator gure programa berezia, ez? Bai. E, ez zintzuk faltatu, ez? Ez que, bueno, bai, azkenean Oskarrak bai dintarra daukate, dene gustatzen zaigu kotillatzea, Oskarri bai. buruz, eta, eta, bueno, ba, bai, Zuk hasier ikusi zenun emisioa edo Ez, ez, ez, eso oso berandu da eh, eta pasa, ez? Eta, eta zuk, Jon? Eh, nik, ez, ez, ez, nik ezin dut ikusi, ez daukat... E... Bat koma bostea ezin da jarri, ez, Jon? Zoritxarrez, begira. <laughs> ba, banu, e, e, saio oso ikusteko, ziur bat koma bostean jarriko nuela, ze Oskarrak beti izaten dira oso aspergarriak, oso luzeak, oso... bukatzen direnean, beti da dago sensazio hori zergatik izan da hain luzea. Nik uste dut eh, sari banaketa guztietan berdin izaten dala. Bai, ez da goia be bai pizkat e, eh, beti izaten da bez pizkat luzi eh, eta bueno, ba. Izan ere en, aurten normala normala da. Bueno, aurten aurten arte nahi izan zuten e, zeremonia laburtu sari batzuk aparte beste egun batean ematen. Mhm. Eta bai. aurten berriro ipini dituzte sari guztiak eh emanaldi bertan. Osea, bueno, eta ala ere, bai. bueno, lortu dute pixka bat arintzea, eta eta dana aurrera joatea. Eh, eta et, hori zertik, no? sanik esan, eh, normala eritzen hori bai pixka luzatzia, ze behin gozo oskar bat irazten zula, zerbait esaneko zu, ez? Bai, bueno, bai, eta gopetiko betiko... asko luzatzen dutenak eta barrez, Baina, joder, momentua behin iritsita... Eh, ez que sari pilo badia. Sari pilo badia, eta, eta orduan azkenean betiko asuntoa da. Eh, Behi da, kontuan handi guki, eh, lehenengo oskarrak 1929an eman zirela. Aurtengoa da, laro garrena. Eta 1929an eh, Juan joan ziren, berreun bidatu, afari batea. Mm eman zituzten, bere gauza egin zuten, eta eta aurrengo gunean egun ipini zuten. Eta 1953 arte berreun eh, arte, ipini. Orduan, imaginatu, egon zian, hogeita piko urte... Eta oain dia, berrunde eruro eta emeretzi esan zu, ez? Berrunda eruro emeretzi alfombra gorria bultatzeko garrikan, ez? Lanean. Ba, bai. Eh, Gaina gaurten etzan alfombra gorria, alfombra bai, bai txampan bai, bai, ah, suposatzen dut, esponsor baten gatik bai, izango zala. seguro. Eta orduan, Oskarren asuntoa nik uste dute, eh, agian, irurogeita margarren amarkadan edo laroi garren amarkadan, e, eh, agian zentzua zeukan edo jendeak pazientzia bat zeukan e, arlako emanaldi bat ikusteko, mm. baina nik ez dakit aurten, e, daukagun e, eh, modern honekin, ba ez dakigu horrelako e, emanaldi bat e, jasangarria den. E, ja, ez dakit. Generalitzat, ez dakit. Oso zaila da. Oso zaila da, baina bai, aitorregia da. Zuk Oskar bada jasotzen duzu eta nahi duzu bai. eskerrak eman nahi dituzu. Eta... Urte guzti horietan, erretuzun favore bai, guztia, bai, bai, jendia, familia, aguantatu izuna. Bai, bai. Baina, bueno. Bai. Eta bueno, eh, hemen gauz e, eh, abesti batekin hasi gara eta abesti hau e, Oskarretako e, irabazle irabazle nagusia izendana, ez? Bai, Pelikula. Bai, bai. bai. E, everything Everywhere e, At the same time. The same time. The Toda same la time. vez en todas partes. Bai. Eta eta bueno, horrek zazpi amaika nominazio kia bezan. Bai. Eta saspi Oscar irabazi dauz. Bai. Eta gainera, eh, ez edo zein Oskar, sino eh, importantienak. Hori da, hori da, ez da hain arrunta izaten. Hainbeste Oskar jasotzea eh, ba, daritza, gidoia, pelikula, aktore gehienak. Eh, ez da normal izaten hori. Ba, bazutan izaten da mm, banatu egiten dira gauzak, eta bueno, kasu honetan aurten nik uste dut eh, argita garbi eta dutela eh, bi pelikulaek irabaztea. Bat, Everything Everywhere, bai eta bestea eh All Quiet on the Western Front front uh eh, -huh. Eh, bai. guerra no, sin eh, novedad al frente sin novedad al frente Vai. Alemania al, Alemania ra bai. eh okerres banago lausari jaso ditu eta eta bueno ba Ba, bueno, orte suertatu da. Avatar eta Top Gun. Eh? Eta bueno, eh? bueno, zerbait banatu dide... Efecto so, soñu Top Gun eta efecto visualak... Hori da. Hombre, avatar eh, efektu visualak, pues bueno, eh, va. Eh, bai, ez, efektu visualak ez ditu Top Gunek irabazi? Ez, ez, ez, soinu efektuak. Ah, Top Gunek eh, soinua, irabazidu... irabazi Soinu... Bueno, producción de sonido, está que soñó efecto es lan... Eh, soñó a eh, Begoten dia, hainbat... Eh... Abestionena es dirabazi, está. Es. Abestionena... Abestionena irabazi irabazidu, irabazi bartunak. Mañori, quiero decir... Bai, bai, bai, bai. Hori da. Aurten abesti honena irabazi bartzun abesti batek. Eta pelikula internazionalaren saria irabazi bartzun beste baina. pelikula batek, ez irabazi duenak, nire ustez, baina bueno. Mejor sonido, Top Gun, mejor sonido. Bai. Holanda, eh, zera. Bai, batzutan, eh, nik uste dut Top Gun, nik Top Gun ikusi, ikusi nuen, Top Gun, Top Gun Maverick, eta bai. Mhm. eta ba, ba, bai, soinua oso nada. Oso zaila da, egiten zait, eh, jakitea zergatik egotan hobeagoa bat, baina ala bestea. Hori ere, niretzako beti oso zaila izaten da. Naiz eta beti versio ja, jatorrizko versioan beste mundu bat izaten da beti, ez? Osea, zen dut. asko jakin berdezu edo edo gaian neko aditua izan berdezu, pelikula maila hon mintzat, bai. batetik bestea nabaitzeko. Gainera, em, batez ere Hollywoodeko pelikuletan gertatzen da, em, em, bi versio egiten direla. E, versio bat egiten da jatorrizko versioko dialoguekin eta beste bat bikoizketarako prestatuta. Mm bikoizketarako prestatu behar dezunean, logikoki, ambientea eta efektoak eta musika berriro gehi hmm. bai, marritu bai, zu. Abotxak entzeko, bai, abotxak endual izateko. Orduan, lan bikoitz bat bezala egiten da. Eta, badakit lan asko egiten dala, soinu naturalistak eh, sortzeko, mhm. baina oso zer da, eh? Soinuak eta doblajiak eta foleiak eta... Hori da. Pasada, hori da. Eh? Folei... Zegun zenbat lortu daiteken askotan. eh? Bai, gaur egun, e, gaur egun erramint, eh, tresna pilo, pilo bat daude oso onak, e, oso soinu on bat sortzeko, egia esan. Mhm. Eta horretik oso zai egiten zain jakitea zer egiten duen gaur egun soinu on bat edo txar bat e, pelikula batean hainbeste tresna edukita, ez? badakit soinu diseinatzaileak e, eh, bueno, arazoak dituztela, zinean hainbat e, eh, altaboz daude, soinua etorri bada eskubitik ezakerretik, goiti bera, grabe, agudo... Sala guztiak ez berdinak izango dira, mono guztiak ez... Bai, baina inbar dezu mezkla, bai. inbar soinu mezkla bat, e, eh, edo zein salatan, ondo entzuten dana, eta nik badakit hor, e, nahiko e, zaila dala. E, George Lucas beti esaten zuen, e, soinua dala pelikula baten erdia. -hmm. bai. bai, beti, beti, esan izan da, oza, bai. bide bat ikusten dut zunean, bai, adibide bezala, youtube bide bat ikusten dugu momentuan, kapazak ega pixelatuta eta karratuz bete eta bideo bat ikusteko, baina ondo entzuten dena. Alderantziz, bai, onda ikusi eta... Bai. Txartu entzuten dan oso, oso inkomodo da ikuste. Hori da. Bai. Eta izan ere, eh, Stanley Kubrick izan zen, eh, Hollywoodeko lendabiziko zuzendaria, eh, salatako soinua, zine aretoetako soinua, ona zanaren e, eh, e, ba, asegurantza hori edukitzeko mhm. eta George Lucas izan zan gero irurogeita margarren amarkadan benetan saiakera on bat egin zuena zineretotako soinua ona izateko eta asmatu THX izena zon e, estandar bat e, non Hai. amplifikadoreak, altabozak, nola ipintzen ziren altabozak, e, eh, baitarek pelikulan kopiak nola egiten ziran, ze ziur... Protokolo moduko bat, ez? Bai, ze ziurtatu nahizun ikusleak zine aretoetan soinua ondo entzuten zutela. Eta hori irurogeita margarren amarkadan hasi zan pixka bat indarra hartzen. Eta bueno, ni Top Gun asko gustatu zitzaidan. Ba, hau Top Gun, hau da Top Guneko bestia. Lady Gaga. Bai. Lady Gaga. Lady Gaga, hori da kasu hauetan egiten dutena da batzutan eh, deitzen diote e, abeslari famatu bat eta eskaintzen die ba abesti bat egiteko aukera, ba, gero bideoklip bat egin eta pelikularen irudiak ipini eta eh? eta hmm. Batzutan abesti hori ez da ez da intzuten e, pelikulan. Batzutan abesti hori dago bakarrik a, e, amaierako kreditoetan adibidez. Ja. Ta promoa iteko, ta, ba. Egiten da promoa, persona ezagun bat, abeslari artista ezagun bat eta orduan abesti bat ba egiten da eta eta txispun eta inorez da gogoratzen bada badira kasu batzuk ba, agian musika pelikularen protagonista badala ere eta orduan da beste horrek ere indar gehiago dauka ez baina nik uste dut aurten kasu honetan aurten konkretuki Oskarra erabi irabazi du abestia ba <laughs> bueno, dula, eh, bai. ba benetan abesti hori gero <laughs> ikuslearen e, garunean ger, ger, geratzen dalako imprimatuta betirako. E, osea, nik, nik ez dut ikusi pelikula, baina abestia behin entzunta, Hori da. Galduta. Eta gero gero itzengo du horri buruz. <laughs> <laughs> Creando hype. Hori da. Eta eta zer gehiago, eta Oskarri buruz ba, bueno, ba aurten tokatu da eh ba bueno, danak eh, simpatikoak diela, danak bere gurasoei eskerrak ematen, <laughs> e, mama egana un Oscar. Bai, baina oi berezia izan zen, ez, irakurri dut behintzat. Hoi, gainean lenguan aipatu da nun, degunis, pelikula. Hori da, aktore sekundarioa irabazi duna. Kwan. Kijun Kwan, eh, barkatu bai. nire pronunziazioa. <laughs> eh, Egoaldekoa izan da, eh, pronunziazioa. <laughs> eh, bueno, laroi garrena markadan ezaguna egintzan, Indiana Jones, El Templo Maldito, ko, protagonista eta eta guneseko protagonista zalako eta hainbat urte pasatu ziren bere buruz ba, oso gutxi jakiten eta bapatean berpiztu da, ez? E, berroita ama piko urterekin e, bapatean e, ba, bat jaso du, ez? Mm, bai. E, bai. Beterania bat ba, Oskar bat ematen. Azkenean aurten izan da aktorentzako beteraniaren Oskarra, ez? Eman diote Brendan Fraser... Zirkulo haitxida, ez? Osa, esan edut, eh, beste kasu bat gehi izango zen, umetan arrakasta eduki eta geho, ostra, irudi hortatik edo pelikula hortatik ateratzia aktore bezalare bai, kosta izaten da. Bai, eta orduan, bai, em, sartzen zarenean alako pelikula batean, eta, eta, eta sari bat jasotzen duzu, ez? Baina nik uste aurten tokatu zaila guztiai, ez? E, Brendan Fraser irbazi du, bai. Eh, The Whale. E... Gainera, Brendan Fraser, igual, bueno, igual nau konfundite, baina Brendan Fraser pizkat... Mm, desagertute moduen bai. E, egon izen da, ez? Bai, eh, bai. Brendan Fraser ekoen dala urte batzu. Netzako beti izango da George de la Jungla. Hombre, George bai. de la Jungla. Edo momiako. Enfino, bai, enfino bai, man. bueno, olako, enfino olako papel batian sartutako bai. olako pelikula egiten juzen momentutik bai. gero hortik. Eta la momia. Bai, olako bai. reconocimiento bat. Ba, Baina, gero, karo, oza. Sea, Brendan Fraser ekoen gizu un orain dala urte batzu arazo bat. Uh Eh, eh, zan, eh, akoso sexualaren eh, biktima. Ah, bale. Eta horregatik bere, bere karrera e, bueno, ba, geratu gintzan. Oso gaizki pasatu zuen, arazoak egukitzitun, eta no, no, izan zan... o norbait... Bai, Hollywooden. Ah, ah vale. Bai, Hollywooden izan zan aktor... E, E, biktima, ez da bakarrik emakumeak biktima kitzonak ere. Bai, bai, bai, karo. Eta, eta bueno, horrek bere karrera pixka bat geratu zuen, e, pixka bat inorketzun berarekin egin, e, lan egin nahi, ze han askotan gertatzen dana e, akoso seksualaren eh, inguruan eh, bai akosadoreak eta bai biktimak lanik gabe geratzen dira. Hmm. Mhm. Mhm. eta eta orduan Brendan Fraserren esker oso sentitu hauek eh, ja kanesen eh, jaso zitunak eta eta eta orain, haude, ez, eta orain oskorretan ba, horregatik dago bere eskerrak dira hain sentituak eta hain hmm. benetan bihotzetik ateratzen direnak eta hain umila sentitzen dan persona bat, ez, esaten jode, egon naiz urte pilo bat, ba, ba, pixka bat, e, lanik gabe, eta, bai, eta, bai, ba, badegia George de la Jungla, oi, benetan, konbentzioetan eta estatu batuetan asko dira, konbentzio asko egoten dira, eta komikei buruz, bai. eta, eta, eta, eta alako gauzei buruz, eta gomidatzen zutenean Brendan Fraser, e, jende asko joaten zan, bere, gana, eta eskerrak ematea. berak askotan kontatzen du, jendean maitatzen zu, bai, bai, bai, eta bera, bera zin, osea, nahi zuten berriro ikusi zineman, eta esaten zuten, eske niretzako, nire bizitza, nire aurtzaroko pelikula e, kutxunena da, George de la Jungla. Claro, enfino man, estatu batuetan, eh, protagonista izan zan, enfino man izena duen pelikula batean, baita ere zala adolescentena, eta bueno, zan beste, ba, adolescentene, gazaroko komedia ero bat, eta baita la momiako pe, pelikulen gatik, bai, bai. eta, eta, eta berak eh, elkarrizketetan esaten zuen esken, nik sentitzen duen jendea eskerrak ematen eh, egin zituen pelikula hoien gatik, eta nola markatuta geratu ziren e, eh, persona pilo bat e, egin zituen pe, pe, pelikula hoien gatik, ez? Eta ordan Oskar horrek, ba, bueno, eduki du alako balore, nik hori, ba, balore hori. Nik, nik, esan, beste behin, eh, pelikula hoien gatik ikusita ez tarea, ikusita gazeta, The The Will es, es, es, es, es, The es. Dekot pendiente dekot baina. Bai, nik ikusite deko trailerra bai, eta... Bai, bai, karakterizazioa da... Txula deko. Eta entzun duten, eh, kritika es... Eh, web eh, horri aldietan edo ez eh, inguruko jendiek ikusi da bena pelikula ona o oza guztora ikusi da bila pelikula eta asko empatizatzen dela bai, zazken behar ere da eh, abusoen biktima bat pelikulan, personajea eta ordan berak ere oso barruan e, eraman zuen, ze baita ere fisikoki, ba, bueno, galduta bezala ibili izan denbora ba, denbora bat eta ordan beretzako de Wellen personaia oso oso berea izan, e, oso be sentitzen zuen asko transmititu zezakela. Beretzako bai. indako papera zen. gero Michel Jo, e, aktore zaurenen irabazi duna. Ba, bai. Ba, bueno, bada Hong e, oso aktore zaguna zen, eh trajektoria ere oso luzea, e, arte marzialetako pelikuletan batez ere, ezagutzen genuen, Jackie Chanekin, James Bonden pelikula batean mm egon zan, eta, eta baita ere je, em, Michelle Joren sari horrek badauka alako em, hori ba, karrera bati, ematen zaion saria, pixka bat esan ez, bueno, ba, ba bat, eh? gaina bera eh, saria jasotzen dunean esaten du, modu baten esaten du, ba, bueno, asiatika balimazea, eta emakume heldu bat balimazea, ez du esan nahi zure karrera bukatu eta dagola. Eta orduan, Michel Gioren Oskarak bazeukan alako simbolismo ba, bai kulturala, bai generokoa, e, eta bueno, oso garantzitsua bezala zan, ez? Em, Esaten dute ba, simbolismo askoz bezetako kala ez? Gio, John Travolta... claro, eh, John Travolta aurkeztu hildakoen... E, e, bueno, ba, rekordatorioa, eta hor Olivia Newton, John gogoratu zuen, negarrez, da, ba, normala da. E, eta... Osa, nahiko, nahiko emotibo izan zela, olako puntu asko kontuan hartu zielako, ez? Aurkez, aurkez bai, gainera, bueno, iaz gertatu zana, iaz gertatu zana, kontua, oso kontuan eduki zuten eta eta bueno, pixkat bromatan aipatu zuten pixka bat eta bueno, ba Bai. Azken bai. finean ikusten da. Nik uste dut aipatu zutela, aipatu inbertzutelako. Osa mundu guztiak bueno, Bueno, bai, egin zuten broma bat, eta bueno, eta, listo. eta, eta, listo. Eta, eta agian, Jamie Lee Curtis, eh, aktore sekundario, bueno, lehen aktore sekundario esaten zen, eh, bai. Oskarra jaso du, eta niretzako agian... Mm, Baita, ez? Eh, badauka ere, rekonozimento zentzu hori, badauka hainbat urte pasatu ditun persona bat, bere gurasoak ere denominatuak izan zian. Eh, bai. Tony Curtis, bere gurasoak dira Tony Curtis. Eta nire esaten dago ez, bere diskursuan zozer eh, aipamena aiten egiten dago. Eh. Bai, esaten du Tony Curtis, bere aitak, eta eta Janet Lee, bere amak, nominatuak izan ziren, ez zuten Oscarra irabazi, eta orain berak irabazten du, ba, terrorezko pelikula pilo bat egin eta gero, gaina hori aipatzen du. Bai. esaten du, nere terrorezko pelikulen eh, ikuslei esaten diet, ba nik ere Oscar bat irabaz, irabazi dudala. Eta orduan, bai, badauka re, rebindikazio puntu hori. Bai, bai. Nik egia esan, aitortu bardet, agian Emil ikurti zen Oskarra, bai, un poco por los pelos, esaten dana jaso dula. Besteak, besteak bueno, oso paper ona egiten dute, nik... Zene, zene zeniak, bestela. Hombre, aurten espero zuten eh, Wakanda Forevereko Angela Bassetti ematea. Mm. beste aktore eh, historia badauka, da gehiago pelikula serioa egiten ditun aktore bat, bueno, Ba, baina, oza, betiko te batian sartzen gai, eh? Oza, premioa zer da, pelikula bateri, edo aktore horren... Zegoen esan dezu... beharko zun, beharko zaben izen, eh, aktore horren... Eh, Ba, gauza da, ba, bueno, ba, oso zaila da, oso zaila da. Oskarrak azkenean, eh, Oskarrak ematen dira kanpaina bat egin eta gero. E, eh. bai, bai. Laro gita margarren amarkadan, 2000-garren amarkadan, Harvey Weinstein eh, famatua. Bai. Egiten zituen ikaragarrizko kanpainak eta kanpaino horrei esker, ba, bueno. Ba. Formula aurkitu zuen, ez? Nola baitu ba, bai, bai, bai, bai, bai, bai, Eta horrela, ba, Gwyneth Paltrowk eta auka bere Oskarra, eta, bueno, eta, eta beste Oskar batzuk, ba, ba, pixka bat gaur egun zalantzan geratuko zirenak, ez? Bada egia... Eta berdin jarraitzen du? Pelikula Everything Now... Harvey kasua eta gero gaina, ateratzen guzia, ateratzen gero... ba, bueno, nik uste dut eh, Harvey Weinstein zala oso agresiboa bere, bere estrategian, mhm. eta nik uste dut, segurona... Estrategian ta bizitzan. Bueno, ta bizitzan. <laughs> eta nik uste dut... Eh, everything pelikula honen produktora dala Anapurna, A hogeita da pre, mhm. eh, produktora independiente bat, baino baditula herramientak eh, kanpaina potente bat egiteko Oskarrak irabazteko. Anapurna hau da eh, badago software eh, kompainia bat, Oracle izena dona eta eta bere jabea da ba, estatu batuetako ba igual amargarren fortuna edo ha, vale. edo hogei garren fortuna, Larry Ellison. Eta ditu bi seme, seme alaba. Eta alaba ari gustatzen zaio zine independientea. Eta semeari ari gustatzen zaio akzioko, akzioko zine. Ah, hau da broma, eh? <laughs> eta orduan alaba kegintzun, sortuzun, anapurna, hau gaita bezala jartzen dana. Eta egiten du zine independientea. Eta besteak, <laughs> semeak egintzun... Hola nike, bai, eh? Bai, claro. hombre, claro. <laughs> Baina joen txoen, semeak Skydance dauka produktora, Skydance izena du, eta egiten ditu pelikula akziokoak, Mission Impossiblekoak. Mission ah. Impossibleen pelikulak eh, berak produzitzen du. Erta orduan, bere, bereien aitak bakoitzari... Tomen laguna da. aitak, bere, eh, bakoitzari, bere produktora martxan jartzeko, eh, <laughs> 1.000 milloi dolar. Ha, mal, Ahí va. Venga. A ver, a ver. Se me ha zuen? suen. A ver, venga. A ver, cartera de Macaten. Horida. Eta orduan, ba bueno, eh Anapurna honek egin ditu pelikula pillo bat independenteak, pillo bat eta beti bilida, ba sarietan, ba 1.000 milloi. 1.000 milioi. Se ser dan bez, o sea, milla milloi. Bai. Eta orduan. O sea, bakarrikan 1.000 milloi <laughs> moitzen. Bai. Jo. Orduan nik suposatzen dut aurten, ba, bueno, beti egonda Anapurnako pelikulako eh, eh, Oskarretarako eta sari pila bateako, eta nik uste dut aurten, ba, bueno, ba, ondatara zaila jugada ze pelikula hori. Osa, oain dala hilabete pilo bat. Mila mila zitun, baina akademiari bi mila mila eman bai bazpare, ez errez izateko. Nik uste gehiago dala, eh, eh, daukazula zuk, pelikula independiente bat egiteko eh, aukera eta egiten duzu nahi duzuna. Nahi dezuna. Ez koida, bada hori. Bai, eta, eta nik uste dut, gaina, eh, asier, anapurna uste badaukala bere web borria, baina, bueno, esan nahi dut, pelukula pilo bat egite dituzte, eta egite dituzte gauza batzuk, osea, eh, majarada batzuk, esatezun, hau nork ikusi du, hau nun jartzen da. Eman dio aukera, ba, zinegile independiente pilo bateri, eta gaina ez daukate, Anapurna Productions, izango da. Hain zuzen bai. horixe pentsatut, dut, musikarik onenaren Oscar irabazi duen videoclip ikusi zutenean, eh? Claro, musika Musika hype gehi zio lo Ah, napurna, una eh? pictures Pictures, bai, izan like Ah, eta, eta esango guze ze pelikula ba, bota, A ver, Haber aktualizatuta daukaten. Haber bat ematen zautzegun. Etxo, a haber, venga, haber. ver... gaita lau guzti tipintzen. Filmografia. Da. Ostras, deko zasko, eh. <laughs> bueno, nu esaten? Venga, bota. Vale. Uh, eh, Laulez. Lowless, L-A-W-L-E-S-S. Eh, e bai. The Master, Killing the, Them Softly. Bai. Zero Dark eh, Thirty. Bai. Spring Breakers. Bueno, nire inglesa, bueno, parkatu, eh? <laughs> bai, de The Grand Master. Lasa, asien. Uste jendeak gulesten dula, pixka. Bai, Her, hori ikusitekot. tegot. bai. iso bakarrikan igual, eh? American Hustle. Oain arte esan dezunetatik an, jer bakarrik an. Fox, Fox, Car Fox, <laughs> Fox, Fox, Fox, <laughs> Bueno, Joy. For, for Lions, esan zu? Eh, Sausage ah, Party. Hori da. Bueno, egin ditu pelikula pilo bat. Bai. Independienteak. Detroit. Pe pelikula hoa egiteko, Everything Everywhere. Eh, gure beste gai eh, gustatzen segun gaia jarraituz. Eh, everything honen aurrekontua izan da hogeita bos milioi. O sea que ez da ere... Eh, ogeita bos milioi bakarrik? Ogeita bos milioi ba, bakarrik. Ostra, ba, benetan, o sea, esaten dago, igual entzuliek esango da, ostia, ogeita bos milioi, <laughs> kago la lei. Ostia, diru da, baina benetan ikusten bozu ez esaten duzu, ostras. Jo, ba, <laughs> bueno. Bai, bai, bai. Eta, eta orduan, ba... Jaman a la puerta ogei milioi ziren, ez da? Bai. Oie, esan Pero... berdare, bai, eh? O sea, esan ditugu zenekin abazi duten Oskarra eta bar, baina galtzaien nagusiak zen izan dien. Zer esan gontzen unketa? Galtzaile nagusiak. Bai. Mm. Steven Spielberg. Eizan nalda ez? Galtzaileak? Bai. Eh, bueno, nik uste dut aurten nahiko argi zegoela. Eh, honek irabaziko zula. Orduan nik uste dut eh, aurten ez dala lako sorpresarik egon. Eh, bai. Nik uste dut ondo ondo, ondo gondala. Eh, Ado ez daude? Bai. Zenekin esan duzu ez zinela dos, leno? Jamie Lee Curtis, eh, eh aktore bueno. sekundario oberena. Eh, nik uste eh, oso forzatuta zegoela ez? Niri, leno gara komentatzen, niri jate irutu niri guztia bere personaje eta ez tegit. Baina, baina, bueno. Ze irutu izu pelikula, zer? Niri pelikula, niri pelikula irutate pizkat. Eh, Zer bilak ikusi dezute, eh? Bai, bilak ikusi bai eta <laughs> Hemen Star Wars. <laughs> Bai, <laughs> Esta Star Wars, eta eh, everything everywhere and eh, eh en todas partes. eta niri hiru pelikula hasi ikusten da bueno, amaika nominazio ukezela lata eta gia eh, ondo dau, baina mm, iruditu jate pizkat eh, Humore puntuek, o sea, dekos humore puntu, baina niri ez eh, behar zan grazia. O sea, gure otesan. Nik... Alma zen pena bezala. <laughs> nik usat, nik ez naban barre guztiz barrein, honekin pelikulekin, da humorezko pelikula bat zan. Bueno, esan, zan akzio eta humorezko pelikula bat. Bai. Gero drama be bai, o sea, da, berez, drama da, em, eh, pelikula honen, em, zera. Em, en... Abia puntua. Abia puntua. Abia puntua, ez? Bai, hori da, hori guenaren esan. Eta baina, bueno, gero, eta hartien da guztiz eh, akzioa eta eta umorea, ez? E, sartzen, sartzen dau. Akzio bai. aldetik, akzio, akzio aldetik ondo dau. Eta gero, e, eh, umore aldetik niri egia esan, e, ez toste grazia askorik. Niri hori da e, iruditu da. Ja, eh, bueno, eh, ez dakitu humoreko... Silenzio batein un... posile ez dutat? uf, buf. <laughs> Nik uste eh, momentu askotan humorea sartzen eh, alegintzen dala. Ja. As askotan esaten dugu, ez? Zer da, pelikula itakoa... Txiste asko iten Zertaz dikua pelikula, eta... Eh, a... Pelikula da, eh, eh, da, bueno... Eh, Eh, da, eh... da familia txino bat, estatu batuetan dago, eh, gaur egun, esan genezake, e, agian pixka bat, baita ere hau da pelikula temporal hauetako bat, ze, bai. dana eskuz egiten dute, mugikorrak ez dira ikusten, ez? E, ordenagailuak, e, postatiak ere ez dira ikust, bueno, Orduan, labanderia bat daukaten bai, bai familia bai, bat. Dela, baina... Bueno, bai. bai. Baino, ah, bueno, daukamo, bai, bai. mobila bat, bai, bueno, bai. Eh, gaur egun... Ez dut lertu zertikan, mobila eta orten aio, Mobil bai. batekin, eske... Bai. Vale, a ber, orduan, familia bat, eh, asiatikoa, estatu gotuetan, labanderia bat dauka, eta ikusten dugu emakumea ama, ba, berroita mar, irurogei urteko e, persona bat, eta eh, gola agobiatuta ba, fakturekin. Eta kota, kota, eta <laughs> kota. daukate <laughs> alaba bat, dago ezkonduta, eh, gizon batekin baita ikusten dezuna dagola, ba, bueno, ez diola kaso asko egiten, ikusten dezu, mhm agian emakumea dagola lagobiatuta ikusten duzu agobiatuta zerbaitekin, ez? Eta ikusten duzu punto inflexio batean bere bizitzak. Mm, hori da, bere alabarekin ere ez du ez dauka komunikaziorik, bere senarrarekin ere ez dago komunikazio gehiagirik, eta ikus, nabaritzen zaio dagola arlako mm, galduta, asarre, e, aldaketa baten gogoakin, mhm. joan behar dute aziendara, auditoria batera, Bai. Eta aziendako auditoriara joan bar direla direnean, ba bere senarrak eh, esaten dio e, pauso batzu jarraitzeko, ez? Bai, multiverso batean bizi garela. Wow. Izan ere, pelikula hau da Oscarra irabazi duen zientzia fikzioko lehen pelikula. Pelikula honenan Oscar irabazi duen fikziozko Zientzia fikzioko lehenengoa. Epa bai, fantasiako kira bezit dute, baina bai, zintza fikzioko. Ah, orduan, orduan senarrak esaten dio multiverso batean bizi garela, eta tresna batzuk ematen dizkio bere gure protagonista emakume honi, multiverso hortatik, dimensio edo multiverso batetik bestera joateko, eta e, multiverso batetik besterako gauzak ikasten joateko. Ulertzeko modu erresena, izan like Matrixen eh alako eh, inspirazio bat daukala. Vale. Ordu multiversoko dim universo desberdinetara joan zaitezke gauza desberdinak ikasi eta horrekin tresnak ikasi gero gaiztoaren aurka eh, eh, borrokatu alizateko. Matrixen kasuan, sistema informatiko baten bitartez kontrolatuta da. Hemen ere, neurri batean ere, bai, mugikor badaukazu, badaukazu alako, jari, ipine bat zu belarrian alako bluetootheko, gare bateko bluetootheko receptore bat. E, daiteke Black Mirrorren puntu bat izan dezakela. Ni beti gogoratzen du, niretzako, zan, zer gertatuko litzateke, Matrix, eh, Matrix, Matrix, eh, bulego batean gertatuko balitz. <laughs> bai, bai, bai, bai, bai. Ez? Bai, bai, bai. Eta ez, eta kian urrib zen ordez, ba, dakazu, ba, familia asiatiko bat. <laughs> bai, bai, bai. Vale, ez, asier? Vale. Bai, bai, bai, bai. Demora guztian pelikula ikusten nengon roi horrekin, osea... E, Matrixek egin parte abrigoa eta bet, eguzkitako bai, bai, bai, bai, bai betorrekoak, bai, bai, bai. Eta hau daukate erropa normal. Nueva York. <laughs> Hori da. Nueva York da dena eta, bai, eta ez eta, armak apurtzen da eta ez dakiz zer eta hauek helikopterua. Eta hauek kung egiten dute bulego bater. <laughs> bai, hori da. Bai, ez? bai, bai, bai, bai. Eta eta aipa, eh, beste pelikula batzuk aipatzen ditu eh, eh, ratatui, adibidez ratatuiekin ba broma bat egiten dute hasierri bai. zion bai. grazia eskolik egin. Eh, ez. Pelikula ni dute bai. broma bar, o zer bai, eh, bai, bai, bai e, eta Juan ba, Carguaien pelikulari buru ba, zergatik kan Ba, ratat, ba, begira, ba ratatuiren aipamena noretzako da? Ze pelikularen gai bat da e, ze tresna ditugun guk gauzei aurre egiteko. Eta ratatui pelikula gogoratzen bazue. Bai, bai. Eh, xaguak, arratoiak erakusten zion mutilari sukaldatzen. Bai, eta arratoia behar zuen eduki izkotatuta bai. txapelan, bestela, bera etzan kapaz sukaldatzeko. Uh Eta hemen egiten dute broma bat bezala horrekin, horta nik umorea eta nik uste eta harlako... Bai, hori da, bai, bai, bai. Baina nik uste ere badaukala alako zentzu bat. Simbolismo bat, eh? Bai, zenik azkenean nik dut berez eh, pelikularen eh, nola esango nuke e, peli... gain nagusia edo pelikularen da eh berroita urteko emakumearen krisia eta uh nola ematen duen nola gestionatzen duen hori eta kontatzen da nik uste dut gaur egungo internetaren munduarekin nastuta uh nola percibitzen dugun guk internet ez? nola ikusten dugun mundua interneten bidez. Hori da, nola internetek ere ematen diguna inbeste informazio, eta nola gu ez garan agian kapaz ezertarako internet gabe. Azkenen, eta informazio multi... guzti hori ez garela kapazabe bai... E, guk ikasteko gure bai, kabuz, bai bai eta eta beti behar degula kanpoko zeo zer. Eta nik uste dut... Hoi askotan gertatzen da, bueno, beste gabe, eh, baina launakin eta hola eh, launen baten telefono zenbakia buruz badakizute zuek. Ez. Ez, ni bakarrik ala, nere alabarena. Ez horretik, adibidez asko zenbaki gehiago genizki buruz. Bai. Edo, leku batea juteko edo beste amoitzeko. Gaur egun, dependentzia bai. geotan diago da, Orduan, eh, nik uste dut, eh, pelikula honetan, e, bi, gai horrek doazela e, ba, paraleloan, ez? Eta azkenean... Ba, nik uste naiko ondo lotzen dula, e, agian pelikula pixka luzea da, nahi pixka luzea gintzait, baina... Zemat, zemat irauten du? Bi eta mairu. Bi eta mairu. Bueno. Eta... Mm, bueno, ez da, remeste ez ez? Osa, irakurruten bai da, tendentzia gaur egun ja bi ordutik angora egotzen bai, nahi bai, dela. Bai, bai, bai. Lako saritan eta bintzat bai, bai, bai, bai. pelikuletan ba, bi ordutik gorakoak izaten nahi dela. Moda bintzat orti handi joan. Nik uste dut oso intensoa dela. Bai, bai, eta, bai, bai, da. Eta batez ere hasieran behartzen zaitu oso adi egotea. Uh -huh. agian ez dezu, ez bali maduzu ondo ulertzen e, multiversoaren dinamika hau e, agian galdu egiten zea. Arriskoa dago. Bai, bai, galdu zaitezke. Ba, nik uste dut oso ondo egiten da bila eta e, galduen alzaela, baina bastante ondo egiten dabe eta bastante ondo sartzen zara pelikulan. Osa... Bai, hori bai, hori bai. Osa, egiten jaiten dute. Bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, multibersua edo interestelarren bertan bai lantzen dena, ondo ulertzeko zer bai. gertatzen nahi den, o protagonistak zer gaitik nahi da on presak. Hori bai, nirentzako interestelar pizkat komplikaua da. Komplikaua da. Oso zientifikoa. Niretzat bai. Bueno, Interestelar bai, bai, bai, bai. Niretzat komplikaua da, hau erresa da. Hau zentzu, baten... Piskat badakizu... Bai, hasieran esaten dizu... E, arauak... Sakainetik entzun da almakazu, bueno, multibertsua zer den eta ze izan daiteken, beste referentzi mamel makazu dela, ja ondo ulertzeko eta pelikulan sartzeko nahikoa. Bai. Bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai. Ez da Toni Darko bat adibidez, bai. Uf! Ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez. <laughs> Hau, ar... nahiko argia dirazita dago. Eh, eta azkenean, azkenean da... Mm, konflikto personala e, pixka bat desarroiatzeko tresna bat. Oida, eta oza, agian interestelarren... Eta gai principala... Ez, ez, ez, ez. Interestelarren... Vale. Interestelarren agian dago dena nastuagoa... Tresna da, tresna da, bere historia kontatzeko... Bai, tresna bada. Ados. Orduan, e, pelikula nik uste temakume honek ba, ikusten ditula bere senarra eta bere alaba e, modu batean eta orduan pelikula honek erabiltzen du multiversoren tresna hau amplifikatzeko hori, mhm. ez? E, emakume honek ikusten du bere senarra, ez daki dan gaur egun macho alfa esaten dana, ez? Beti esaten du bai, bai. alfa, el alfa, el alfa, bai, el eh, Waymond, Waymond alfa, alfa Waymond. <laughs> Eh, alfa bai, <laughs> egiz da, Alfa Waymond. Zer da macho alfa, azkenen, ez? Oain generoa bihurtzen, eh? Da, praktikamente gaia hure bai, ez? Bai, eh, pelikula honek pizkat Netflixen eta bar eta macho salfa o marido. Bai, bai, bai, bai. Ba. Eta pelikula honek hori kuestionatzen du, zer da macho alfa? Zer da, zer da gizon baten eh, papera eh, erlazio batean? gizonak izan bar du e, agresiboa, izan bar du borrokatzen duna. E, gizon bat izan daiteke beti ona eta eta farregarria eta eta pixka tontona dana eta eta emakumea izan daike benetan negozioaren buru eta den eramaten duna. Ez, hori ondo dago, hori gaizki dago, ez? Hmm. nik uste gai hori e, tratatzen dala pelikula honetan bai, bai, eta bai. eta irten bideo oso polit bat ateratzen dio gainera. Mhm. Eta eta hemen aktoriak oso ondo egiten du, kei joan gizon honek. Ze multiversoan personalidade desberdinak ditu. E, eta eta orduan pelikula honetan ikuste oso polita esplikatzen dala. Bere eh, burua ezagutzeko modu bat. aurkitzen da. Eh, bai, bueno. kontuan edukitana emakumearen ikuspuntu bai, hartuta dagoela. Bai, bai, eh? bai, eh? hor ez du galtzen eh, perspektiba hori. Horregatik da aktore sekundarioaren pa, en, bai, Oscar bai, diote, ez bai, aktore nagusiarena. Eta gero bestaldetik dago bere alabarekin daukan erlazioa. Eta alabak ditugunok <laughs> eta amak eh, eta alaban arteko dinamikak e, pixka bat ezagutzen di, eh, dugunok, ba, bueno, benetan ikusten dugu oso interesgarria, eta nik ama bati baino gehiago eta alaba bati baino gehiago hori e, gomendatuko nioke pelikula ikustea ez da joango ez dira ikusteko, ez dira joango ikustera ez dira joango ikustera baina elkarrekin ez dakit <laughs> agian agian ama kalde batetik eta eta alabak beste beste ze bait ere eramaten du eh, alabaren personaia eh, protagonistaren ikuspuntu deformatu horretan eta eta sortzen du personaia bat alabarekin multiverso honetan ba oso potentea. Bai, bai, bai, bai. Ez utzi dezagun hor. Eh, eta oso arruna ze asko aika pelikula eta zizketan, e, gainetikan gehiagis sartu gabe, baino bai. spoilerrik eta ingabe, eh? Oso, Hori da. Bai, bai, bai, karo. Oso ondo izazten nortzen, eh? Bale, oso ondo, pozten <laughs> <laughs> Eta orduan daude bi konflikto hiek, e, eh, alde batetik familiaren dinamikak eta eta beste aldetik multiverso gaur egun internet zer dan, zer ez dan, zertako behar dan, behar dugu, ez dugu behar. Eta eta orduan zer da zer da unibersoa, zer da mundua, zer e, hor erabiltzen da e, zirkuloa da alako simbolo bat, egiten dute broma bat, beigelekin, eh beigelak eh, bai, bai. Bai, bai beigelak dia. da alako mm, donuts bat baina salaue. Donuts bat bai, <laughs> ogiakin, eh. A ver, donuts ja perfecto. Da, da eh, hamburguesa bateko ogia bat, baina donuts formakin. Bai, da gogorragoa. Normalen mm. Bai. tostatu egiten da, eta egiten da bokadilloak egiten dira horrekin. Estatu ah, batuetan mundu guztia jaten ditu. Ogi bat, roskia e, eh, formakua. Eta estatu batuetan mundu guztia jaten du begelak e, eta eta oso eh, arrunta da goizetan ba begel bat e, gosaltzea eta nik uste dut erabiltzen dutela baita ere simbolismo begel bat eta rrrren musika banda eh goizetikan hori amerikanoek oraindik ez dakite hori zen <laughs> Oscar eman diote nik uste dut garatu direlago guztiz Txundituta. bai, bai, nik uste dut. Ikusi da biela hori. Hollywoodek Bollywood ezagutu. Ni eh, nik uste dut ikusi da biela hori eta esan da, bueno, eh, ya jazta. Nik uste dut bestik entzumezta bezalain. Eh? Ez, ez, ez. eta orduan, eh, eta bukatzeko, eh, bai. hori zin horri buruz, nik uste dagoela beste hirugarren ari bat, hasier ez dakizte pentsatzen dezun, eh, kontatzen dula, eh, zinema escap eskapismo bezala. Ah, vale. Eh, eta inkluso joan gaitezke pizkatu urrutiago eta esan aktorearen lana. Osa, nik uste aktorek pelikula hau asko maite dutela. Erakusten dizulako nola multiversoak azkenen dia pelikulak. Pelikula bai, desberdinak. Bai, bai. Ez? Batetik bai. beste asalto egin eta pertsonalia desberdinak. Bai, azkenean... Eh, en, gai nagusia da mhm. denoi gertatzen zaiguna ez dala bizitzan zehar esaten dugu eta hau egin izan bagenu eta beste egin izan bagenu eta zalantza bakoitza da uniberso desberdin bat multiverso eta pelikula honek egizaten dizu bueno, txase gertatuko zan hau egin ordez beste hau egin, egin izan banu ez da dana emakumearen ikuspuntuan eta eta bere zalantza batzuk ikusten ditugu pelikulan eta gaina oso oso ondo eginda dago ze zalantza bakoitza da pelikula desberdin bat. Hori da, bai. Multiverso desberdin bat. Multiverso desberdin bat, ez ditu egiten eun mila, bueno, bai, badaude plano batzuk, bai, bueno, eh, bai, ikusten bai. ditugula benetan multiverso guztiak, bai, bai eta bai, da, ostras, eh, oso potentea, irudi aldetik oso potentea. Bai. Azkenean baina. pelikula bat oida ez? aktore berdinak askotan errepikatuten diare bai, baina kontestu ezberdin batean, izan ezberdin batean, eta beste goera bat. Eta orduan interesgarri ikusten duen hori, esatea, ostras, baita ere, esaten dizuna da, eh, askotan pelikulak erabili ditzakegula guk, guk proiektatzeko pelikula horretan ba, gure desioa, edo frustrazioa, edo bai, bai. fantasia, edo lo que sea, ez? Eta ordun uh nik uste hiru bideo hietatik e, eh, murgiltzen dala pelikula eta nik uste dut eh, eh, oso ondo egiten duela. Gomendagarria ordun, a tope. Bai, nik uste dut bai, ez guk plataforma batean ikusi dugu. Hori da, bai. Eta eta Nun filminen ez bai. Filminen, eta Movistar Plusen ere bai dago. Aha, bala. E, eh, aloka iruan, eta, eta oso pelikula interesgarri bada. Ez da palomita pelikula bat. Da, e, benetan, nik uste dut, eh, gauza serio bat planteatzen dizuna, mm. drama moduan, baina akzioko... E, akzioko gauzakin, eta umore <laughs> beltza edo arra, bueno, bai, arraroa, Arraro batekin... hori, umore aldetik, ba, bueno, ba, batzutan igual, bai, eh, eldotzuen e, eh, grazia, edo bai. beste gauzatzu, ba, igual, gelditzen die pizkat raro. Bai, bai. Ez dakit. Pasa, egia da, e, oin esan dozune esan da, hainbeste e, genero ikutzen dauz. Bai. E, pelikula barruan, bai, bai. be bai, sartzen dau pelikula barruan, oza, zine dentro le cine Bai. Eta hainbeste gauza ikutzen dauzela igual... Eh, Eh, igual egia da, igual gauza batzuk aliatu zela guztau gehi hau. Osa, da, como, e, e, genero desberdinen bat iburrillo bat, baina bastante ondo ordenaute. Bai, hori da. Osa, mm, mm. egia esan, bai. ez zara galtzen. Ez zara galtzen, nik uste asko laguntzen dula dena gertatzen dela, bueno, dena edo... Espazio, espazio fizikoak. Bai, gehien bat gertatzen da aziendako bulegoan eta beraien labanderian. Ez? Mm. Nik esan gogen... Bai. Gehien goa, bueno, gero dago e, leku txuri hori niko hori, ah, bai, bai. hori bai. ez dugu Valhalla moduko bat bai, bueno, eske esplikatzen badugu bai, ez, ez, eh, hobeto ez, bai. ez, bai. Eh, eta nik uste ere horrek laguntzen dula pilo bat ez, e, ez zaitu galtzen e, Matrix berriro bueltatuta ba, Matrixek zeukan abantaia bat zala bere estetika hain potentea zan eta han monokromatikoa iaia <laughs> ia, bai. bai. bai ba, ez ez zintzenula ies egin ez zintzen ez zinela despistatzen eta nik uste hori ere honek e, oso ondo lortu duela ondo ikasi zen matrixetik orduan, ne? Eh? bai bai matrixen influentzia argi garbi dago ba e, o fijo vamos bai bai bai bai bai bai eta eta eta bizan da bai gure zintzia fikzioko oskar irabazlea eske ni ba, ni zain 20 berrira gaiateatzen baina Sí. Itzein berko dugu ez da? R, R, R. O, ja? Ez egin ah. nola ikusten zuten. Ah, bueno, nik galdera, galderaren bota, batu bota. Eh, pre, pre, pre, prestatute, bota, baina. Bota, asier. bota, asier. Baina, bueno, eh, zuek badakizue adibidez eh, zein izen dan eh, nominazio gehien ukindaben aktri, eh, aktoreza eta zenbat nominazio, nominazio ukindabezan? Karrera, karreran zehar. Ba, eh, Oscar guztietako rekorra esan daigun. Emekin azten da. Bai, emekin azten da. eta eta bera bizena esekin azten da. Bai, bai. Ez que jokuntan beti galduko eta xer. Bai, baina, bueno. Eh, eta abaren abestiak abesten, zitun eh, bi, bi pelikulatan. Of, izen alda. Izan izan ez? bai. Bueno, eh, bera da Meryl Streep. Baina bai. hamen dator, dator datu, eh? Jonek ez dakit badakien, baina zenbat nominazio ukin dauz bere karrera guztian? Bueno, nik hemen txuleta bat. Baina, zenbat Adegos ah, nominazio... Ukin dauzu. datonekin, justo datonekin txuleta bat duka. Ai, ba. <laughs> bueno, ba, itor, zuretzako. O, o beitu, ba, gaur, gaur zu izango zara lelena. Gaur zu izango zara lelena. Ez gala bat ikusi. Zenbat, zenbat eh, nominazio pentsetan dozu pertsona bat ukin aldabela bere karrera guztian zier. Rekorra ukiteko. Hostia. Meryl Streep. Me botakot behatzi. Mhm. Nominazio? Puh, asko da, ez? Asko da, baina gehi haudeko. <laughs> no <laughs> Hogeta bat nominazio. Eh? Bai. Ogeta bat nominazio eta hiru oskar erabazi. Pelikula indin berdia, eh? Bai. Ba, Meryl Streep ditu guztiak. <laughs> bueno, guztiak... Bueno, Meryl Streepen aurreneko pelikula, egin martzuna protagonista, eh, protagonista bezala, edo aurreneko tarikoa, nik uste da aurrenekoa, zan King Kong mila betzireun da irurogeita mapikoan. Dino de Laurentis ez da produktorea, produktore italiano bat, fenomeno bat. Estatu botuetan, pelikula pilo bat egin zitun, irurogeita margarren eta laroi garren dan, <laughs> bueno, un crack. Ze ba, fenomenoa. Eh? Bueno, egiten zuen denetik, Dino de Laurentis ba hori, egin zuen mila betzireun da irurogeita mazazpian King Kong, zala, ezin eskoan zan King Kong egitea, eta Dino de Laurentiisek enkargatu zuen King Kongen replika bat e, e, bere tamainan, benetan eukiko tamainan, eskarkatu wow. Eh, muñeko bat, eta bat eta beste. Eta eta Meryl Streep eh, aurkeztu zen, eta egin zitun casting guztiak, eta Epea izan barzan protagonista, eta Dino de Laurentisek esan zun, itxusi egia zala, en King Kongen protagonista izateko. <laughs> Oh, oh, oh. Eta ordu jarri zuten Jessica Lange. Eh, Tamberi lestri. Ah, bai, eh, sujeta Eta nik uste dut hortik aurrea... <laughs> Me... Hortik aurrea a tope. Nik uste dut hortik aurrea eh, Meryl beti eskaintzen dizkiote eh, gidoi guztiak. Meryl beti Hollywooden ikuspuntuan ba, en, behintzat eh, beti dena ondo egiten du. Ordan hogeita bat nominazio eta hiru Oscar jaso zituen. Izaten da, ez? Horri zena handia daude eta galdera izaten da. Zergatikan behin eta berriro aktore hauei deitzen zaie, ez? beti izan da, bueno, ez, Nei, gaina zurekin nahu hitzegin izan bai, dut, ez? ninguruan, ez? Zimat pelikula ondazka dikaprio, bai. ez? Eta zergatikan. Badude e, aktore maskulinoa, nominazio gehiekin, Ah, vale. N, N apellidoa, bere apellidoa N ekin azten da. Nominazio gehien dituna? Bai, aktorea. Bere apellidoa N ekin azten da. Eh. Newman. Eh? Paul Newman. Bere izena jautakin ekin azten da, eta bere abizena N ekin azten da. Ba... Ai, a ber. Ah, ah, ah, ah, ah, ja pixka zarra dago gizona. Ja ez du, ez du, ez du lan egiten dira. Ja. ja retiratu egintzen. Aha. Jack Nicholson. Hori da. Ah, bale, bale, bale. Amabi nominazio eta iru Oscar. Amabi nominazio. Eta Jack Nicholsonek eta Meryl Streepek eta horrelako aktoreak... Osea, osa aktoriak, aktore nominazio gehien dazkan aktoriak, 13 dazka, eta Meryl Streepek 21. hogeita bat. Wow. Bai. Osea, salta día, eh? Bai. Eh, urtero, ia. bai, bai, Meryl izan ere, ez dakit aurten, seguro nahez dula ez derra orkestu. Agian aurten sabatiko hartu du, o lo que sea, ze arraro da. Zan, le vamos a dejar a los chavales. A los chavales, oi Orduan, zergatik, beti esaten da, zergatik eskaintzen dioten dena Striperi, zergatik eskaintzen dioten dena Jack Nicholsoni, bere garaian, ja, Gene Hackman, eh, Robert De Niro. Eh, De Niro, DiCaprio, eh, Hollywooden asko Brad Pitt. Eh, Brad, bueno, Brad Pitt ez hainbeste. Eh, Hollywooden asko baloratzen da Michael Caine, adibidez. Eh, Samuel Jackson, Morgan Freeman, eh, Denzel Washington, zergatik ditzen diote... Matthew McConaughey? Eh, ez. hainbeste. Zergatik ditzen diote hauei. Eh, hauek direlako eh, superprofesionalak. Hau da, gidoia ikasten dute. Ez? Norbera, bai, norbete pentsatu bai. pentsatu ez Ez dute inor, ez dute denek ikasten, ez. Bere lana ondo, bere lana egitegatik hori da. Profesionalak dira. Bere gidoia ikasten dute. Bere personaia lantzen dute. Zuzendarierekin kolaboratzen dute. Beste aktorekin kolaboratzen dute. Preparatuta joaten dira rodajetana. Garrantzitsua eh? Eta gero daukate super botere bat dela momentuan jartzen dira beraien personaian. Eta ez dute lanketa prebio bat Bere lanketa da beraien lana. Baina gero rodajean, esaten dute, badirela profesionalak, beraz. Hey. Bai. Kamara aurrean ez daudenean, ez daude tontakeriak egiten. Mhm. Edo replika bat eman barri badiote, behar barri ma diote, eta beraiek kameratik kanpo egon barri ma dute, berdintzaie eta jartzen dira kameratik kanpo. Baina paperan sartzen dira eta... Paperan sartzen dira eta replika ematen dute. Uh mhm. -huh. Eta egin lan egiten dute... Hor bideo bat ikusita da making of ezaguna dela eh, el lobo de Wall Street. Ipi, ipini gainun? Ipini gainun bai? Bai, ba, ofizinako, ofizinako estena horretan, nola dikaprio dago justu estena hasi baino lehenago, konzentratuta isili-isilikan, eta akzion, ez da esatetan momentuan, pum, pum, pam, eta momentuan sartzen da beste beste animo batian atope eta tal. Hori da. Eta orduan... Osa, oi, oi, oso daigarria da, jonek zaten duna horri bai. ikusten delako. Norri bai. ikusten badu. Oso profesionala dira beraien pa, eh, paperean. Eta badakite neurria zein den. Meryl Streepek beti komentatzen du, eh, El Diablo Viste de Prada, seguro, danak ikusi duzutela pelikula hori. Nik entzun bai, e, baina ez dut. Bueno, nik ez dut ez da. Suen ezagun. Bai, oitu erantzun Suen <laughs> ezagun, eta familiekide de ziurrenik ikusi duten pelikula, El diablo viste de Prada, Meril eh, Meryl Streepek egiten du gaiztoaren eh, papera eta beste aktorek esan bilatengo ta ber. Aipatzen dute e, nola Meryl Streepek aurreneko egunean e, esan zien Ba, ja, mendik aurrera ez ondo hitz egingo zebea zan gaiztoa, pelikulakin gaiztoa. Eta, eta orduan, <laughs> inungo tontak egin gabe, baino bera bere paperean jarraitzen zuen, zebazekin horrela laguntzen ziela beste aktore gazteei. Ze beste aktore zean gazteak, eta azten, azten bai. zeuden. Eta konturatu zan, segituan... Ba, Berak mantentzen balimazun denbora guztian, hori da. Berak mantentzen balimazun paper hori denbora guztian laguntzen ziela beste aktorei, e, eh, e, eh, gero filmaketa garaian. E, Jack Nicholsonek asko askotan kontatzen da nola Jack Nicholsonek e, bere gidoia, bere berak parte hartzen zituen pelikule gidoiak e, bueno, proposatzen zituen aldaketak eta proposatzen zituen gauzak, baina beti pelikularen ideia buruan edukita. Ez hainbeste, babera gehiago luzitzeko edo ez, ez luzitzeko. Mm alde beti, ez? Eta orduan hori da. Eta orduan Meryl Streepek dauka e, ba, super, super botere hori. Eta klinizbudek askotan kontatu du, klinizbudek mhm. egin zuen berarekin Los Puentes de Madison. Bai. Egoen urte batzuk ja. <laughs> Eta, gutxi batzuk. Eta klinizbudek dauka fama txarra aktore askotan, a, a, aktore askorekin, ze klinizbudek normalean ensaioak filmatzen ditu. Mhm. Aha. Eta askotan, e, e, aktore ez esan gabe. Eta aktore askok... Orduan ez dira seguru sentitzen... Ez dira seguru sentitzen, eta Clint Eastwoodek esaten zuen, eske Meryl Strip da... eh ensaio... bakarrik ensaioaren tomarekin... Ja... Eh, aurrera jarritu alt, alt, altzuna. Ze Meryl Streep beti zegon bere personajean sartu. Ze, Clint Eastwoodek itxurak bezala nahiko gogorra izan bertula, ez? Ba... Ez doka oso fama ona, egia esan. Eta, eta... Baina eski hoi, ez egitu, oza, begaraian nik entzunan ekan bintzat, beti entzun izan dut, zuzendari gogorrenetakoa, eta hain zuzen ere klin erretzea behartu ziona Sergio Leone izan zela. Ah, bueno, bai, bueno, baina hori beste... Esan daiteke klin izbud esko, esko, eskola edo edortikan ikasitakoa dela. Bai, noski, klin hasi izan berroita margarren amarkadan, eh, e, paper txikiak egiten eta eta eta serie batean egontzan eh, bonanza uste bonanza edo hola ah, batean bai. egontzan eta horregatik se eh, Sergio Lenek deitu zion eta bar e, baina Clinchwood zuzendaria Clinchwood zuzendaria da e, ikasizun e, serie B e, zuzendaritatik e, eta orduan Don Siegel batez ere Harry Sucio eta guzti hauek Don Siegel escape fuga de Alcatraz da ah, Don Siegel serie B presupuesto bajua. Bai, bai. Eh, presupuesto bajuak eh, suposatzen du dana azkar egitea. Eta dana azkar egiteak behartzen zaitu presioa, ensaioak eta behartzen zaitu bai. ekipo bat ondo dabilena Klinis Budu beti ekipo berdinakin lan egiten du. Mhm. Arkezki zuzendaria, zuzendaria laguntzailea, montajea, da, eta batez ere behartzen zaitu aktore profesionalak edukitzea, non jarriko diazuk esaten zuen lekuan, testoa kasita egiko dute, ez dizute arazorik emango, seguruna lehenabiziko toma ona da, eta Hai. nik uste dut klinizbut oitu zela dinamika honekin, eta orduan ja lortu ja. zuen, ba hori, Meryl Streepekin, eske, esaten zuten zela, aurrenek, osea, izan ere, kamarari, eh, kamara operadorari, keinu bat egiten zion, eh, filmatzen az, azteko. Eta esaten zion Meryl Strip... Begi, bueno, begi bakin zuia filmatzen hasi eta, Esaten zion, bueno, a ber, e, eh, esten tal, e, eh, guazen esten hau egitea Eta, eta, juten zan, keinu bat egiten zion kamara e, Eta ensaio hori filmatzen zuten Eta orduan, ensaioa egin eta gero Klinsbudek bere laguntzaiei begira, begiratzen ziren eta Ondo, ondo, bai, bai, bai, pos gora. Eta Meryl Strip hasieran ba, bueno... ya eh, no hori hartu zion. Claro, konturatu zan, segituan tonta ez da. No. Baina hor pixka bat ikusten da adibide bat zergatik mundu guztiak nahi du Meryl Streepekin la, lanekin. Eta, Oitu intzelako eta aurre aurre jarraitu eh, zuen. Dalako super profesionala. Super profesionala. Eta, eta edo zen papereako lortzen du alako metamorfosi bat egitea, e, badakizu beti Meryl Streep dala, baina modu baten beti desberdina da. Mm Eta nik uste hori ere oso oso ona dela. E, e, egiten. Nik uste dut mail strip. Ni aipamen txiki bat egin nun, ze bai, bai, bai ikusi utela, ez dut ikusi <laughs> ikusi berrun pelikula, baina bai ikusi utela Tom Hanksen azkenekoa. Eh, el mi peor vecino del mundo. A, ah, bai, ah, bai, vale. E, eta ah, gogoratu na sorta zen noretzako pelikula ikusten nitzela 20 berriro pentsatzen ditzen dela Gran Torino bertsio kutre bat. Ah, vale. Da, pelikula europeo baten remakea. Bai, bai, remakea, eh? baina nik esan edo historia, tematika bezala hartuta, bai. eh, dakit, nahi rekordatu zian Clint Eastwooden Gran asko gustatzen zaitu lakore. Bai, mm. bai. Baina pixkat... Eh. Izan lik, eh? Hori izan... Da, bere azkeneko etapan, Eh? Bizitzako bai. azkeneko etapan da hon pertsona baten, ba, maniak, eta bar, eta bar, eta bizilagunekin dakaten harremana... Hori da, bai. Ba, ez dakit. Aipamen bezala, eh? Nei beti kuriosu egitu izait, jatorrizko pelikula, Europea nik ez dut ikusi, baina e, arrakasta handia dukizun eta oso ondo omen dago. Eta ni beti harritu nau zergatik egiten duten pelikula honen remakeak. Hori da, uste du uste remakeen egunean bai, izan Bai, bai, bai. bai. Eta nik uste Tom Hanksek hemen eh, hankas hartu zuela. Bai. Parte hartzen bai. pelikula honetan. Bai, oza, bai zergatik egiten zu berri. Ondo balima dago zergatik, zergatik. Ez dago lako inglesez. Amerikanoek ezin dutelako azpitituluak irakurri eta orduan <laughs> ez dakiz zergatik egiten duten. Eh, beti yeah, oso arraro egiten zait, baina bueno, bai. Tom Hanks Tom Hanks bai Elvisen pelikulan egiten du paper bat ah, bai? Eh, bueno, kuriosoa eh, makillaje pio batekin eh, guztiz karakterizatua dago eh, koronel koronelaren papera egiten du ah, eh, no nola da, koronel, nola zan Elvisen eh, en managerra, el coronel, eh, ¿no nola zan, el coronel. Onche, eh, ontxe bertan, ontxe bertan itxan, jo? Eh? Txambere representantia, Elvisen representantia? Bai, Elvisen representante bat zan, eh, representante izan zan urte pilo Coronel Tom eh? Parker. Hori da, Coronel Parker. Ah. Eta izan zan Elvisen eh, representantea, eta izan zan figura bat oso ambigua Elvisen karreran, eta pelikula, Elvis pelikula, eh, baita nominazioak jaso dituna. Mm -hmm. Eh, Hoi guakat ba, pixka bat esplikatzen du, saiatzen da esploratzen hori, ez? Esaten, zen eurri arte, <clears throat> zu artista bezala, e, ze garrantzitsua dan, representante hon bat edukitzea, edo zuretzako komenigarria dan personaje bat, eta personaje hori egiteko Tom Hanks ba egontzan eh, e, askoren azpian eta bueno e, eh, badagia egiten dula ba, Tom Hanks batzutan egiten ditu pelikula batzu pixkat eta batuak. berak ere bera ere protagonista izan zen e, Oscar gehien jaso dituen personaia egiten. Badakizu hasi zeinek e, ditun Oscar zenbaki handina, zein ditu Oscar gehienak. Eh, zeinek, zein da, zein da? Zein da bere etxeko baldan <laughs> Oscar gehiena ditu. gehienak edo zituena, ze Oscar, Oscarra figura bezala aldatu da. ez, ez, ez. Ez. Eta, a, e, a, ze pertsonak deko zen bere baldan Oskar gehien? Bai. Bai, pertsona hori orain dago e, kongeladore batean esate dute ah, eta gola. Ah, beste batzuk esaten dute bizirik dagola. bai. Eta beste batzuk esaten dute, bai, bueno, bai, zutela eta listo. Bueno, eta, eta beste batzuk esan... Eta, eta esan daiteke parke tematikoak egiten badakila. Eh, berak bazekien, eh? <laughs> bere atzetik etorri direnak ez daki? ez daki, <laughs> Eta engarrantzitsuna, noski, ja batzuk esaten dute, espainola zala. Bai, egia da. Bai, eh? bai, bai, bai. Hemen bai, bai, dena... Bai, bai, bai. bai. Honeak Atlantikoko alde honetara ekartzen, eta eta Walt Disney jaunak eh hogeita bi Oscar. Ba, tardatu du, eh? O Disneyen lehenengo produkzioa Espainian ningo dena, espainiarra izanta izan tardatu du, ez? mori artikoak ingo duten Balenciaga izango litzu, Baina, bueno, eh, bai, bai, bai. Eh, Disneyen produkzio bezala Espainian euneko eun, ba, eun, eun bai. Ni suposatzen. Esto jakin Balenciaga Disney koesan, eh? Disney Plus. Disney Plus. Bai, ez da plus, Plus. Ez da mas, ez eh, da gay. Plus. Bueno, gay ez mm, da, <laughs> Disney. <laughs> Eh, eta da plus. Zergatik da plus, pues bueno, hoi da beste misterio bat. Orduan, eh, Walt Disney... Michael Douglas. Douglas. Kirk da, Douglas. Kirk Douglasen ait, eh, semea, hori da beste misterio bat. Bai. Enbiogu, eh, eh urrengo bat tarte bat, eh, misterios del cine. Misterio ez dira hori da. Eta Feliz Linares ez dira <laughs> eh, eh, A Paula Zaibintzat, a Paula Zaibintzat, zidoro. Igual prisa apur bat eman biko, busetik ya... Ez, ez, ziur nago denbora sobre, sobran eukiko eh, degula. eh, eta... Ez dina, zetik, azken nengo ikusen la noche de ya ofak esabe zan egiten berak. E, batzuk ez ditun berak egiten, eta, eta ez ditun bat ondo, ondo egiten. <laughs> Baina, bueno. Niri bez. ETBko ekin hitzen dugu. Bai, hori da. Eh, eh, historia da. Hori bai, da. Bai, bai. O sea, estilo bat markatu duen saio bat aldin badu ben igual, trascendentala izan dela beste generotan. Hombre. La noche de izan duda. Eh. Bai, bai, bai. Eta... Bueno, eta... Eh, bueno, eta et... nominaziotan... Nominazio gehiena jaso dituna? Asi eraitor? Oye, esa tu gulen, Persona. Persona. Persona. Ah, persona. Ze personak jaso ditu... Steven Spielberg. Nominazio gehien. Steven Spielberg. Bai, nire bai, bai. Ia. Ia. Ix. Ah, ia. Al palo. Ia. Steven Spielbergekin lan egiten duen persona bat. Steven Spielbergekin ziurenik pelikula guztiak ez, baina gehienetan e, parte hartu du. Ennio Morricone. <laughs> Ia, Ennio Morricone, Steven Spielberg, aitor, mesen. Ez, ez, ez, lana. Eh? Ennio Morricone ez. <laughs> John Williams. John Williams. John bajando. Williams. ¡Ah! Ennio Morricone, Steven Spielberg. Al palo, al palo. Eh. Ay, ama. Bueno, eh, John... Eh, ba, Nik etxut inoiz relazionatzen, eh? Egia esan. Ez dituzu inoiz relazionatu Steven Spielberg eta John Williams. Ez. Vale, ok. Ez. Ba... Eh, ez diot, atentzio gehi egin jartzen, ez, egia esan, harreman oie. Arebe, bai, vale, urtero nominazio bat, bai. ez da? Ez, ez dut kontrolatzen, egia esan, ez dut. Arkazkizitzen daia zen, arkazkizitzen daia den. Perfecto. Perfecto. Errealitatea eh, bai, da. Bai, bai, bai, gainea, ez da jakin behar. Nik uste pelikulak ikusi behar direla, jak... nik askotan pentsatzen du pelikulak ez dutela eduki behar... Eh... Krediturik. Krediturik. Askotan pentsatu dut. Bai. Beste gauza batzuk ez ere, eh, kredituak ez dituzte, eta pelikuletan hainbeste kreditu, John Williams, musika sortzaileak. Bai, bai, bai, bai. bai. Berrogita, mairu. Nominazio. Berrogita mairu. Jaso ditu bere karrera. Eta lortu ditu bakarrik bost. Bosto sea, que Pizka de, desastre. <laughs> que loser, ez? Eh? Vale. <laughs> Bai. Ya te digo, chaval. Eta hone trivia zenbakiekin bukatzeko nere nere txuletan. Bai. Eh, Steven Spielberg sei amarka datan izan da eh, nominatua. Sei amarka datan. O sea, ostras, a ver, bai, bai, bai, bai. a ver, a encajatzen eh? Zenik hori gabirakorri dit eta Eta gire esan, ez ditu kontuak egin. Mila bat zirun, deri urogei tik... Irogei eh, tamar, laurogei, laurogei tamar, bimila, eta amar, eta bimila eta hogei, hori da? Hori da. Bimila eta irogei tik... Irogei tamar. tamar, laurogei tamar. tamar, da, tamar, laurogei, tamar. eta amar, eta eta hogei. Eta zein izan da bere lengo pelikula nominatua? nominatua? Ba, nik esango nuke, eh, mm, ba, bere da, El Diablo sobre Ruedas da aurrenekoa, baina estatu, batuetan telefilm bat zan, e, e, eta gero, egintzun... E, Ez que pentsatzen, berrogeita mairu festatan ondu da tope, eh? Eh, berrogeita mairu? Oskarretako festak eh, Guztitan, guztitan. Nik badekote erantzuna, ja. Ah, pues venga, bota. Bai. Ba, tiburon. <laughs> tiburon, vale. <laughs> bai. Vale. Así de simple. Lelengua tiburon. Vale. Lelengo, eh, película nominada. Mila betzen da irugita magoz. Irugita masi. Irugita masi. Anekdota zola, eh, Steven Spielberg eta John Williams eh, banda sonora egiteko momentuan tiburonena, eh, momentu bat iritxo bentzen, urrildu zitzaioa eta esan ziola, ostra, Steven, badakat. Badakat, zuna. Abai? Ah, eta hasi bentzen, pianoko biteklakin bakarrikan. Ping, pum pim, pum, bai. pim, pum, pim, pum, pim, pum, pim, pum, pim, pum, pim, pum, gatu eta ez dionek, eres un genio. Bai, bai, bai, hola, hola da. Simple. Hola, hola, hola, hola, hola, hola, eh? Bai. Jo, Yo da. Zein esango zunez, holako pelikula bat entzako banda sonora bat iteko eta bi nota bakarrikan. Bai, azkenean ez da gehiagi behar. Mhm. Ez da gehiagi behar. Eh, John Williamsek esaten zion Spielbergi, hori zala eh, marrazoaren, tiburoiaren er, er, er, bihotza. Ernio morrikornek esaten zion ez <laughs> Bai. Zala, <laughs> entzuten gendun hori, zan eh, tiburoiaren bihotza. Ah, bale. Eta orduan, entzuten eh, zen unean eh, zineman... esplikazioa. Bai, zan bihotza. Eskorako Sentitzen... kasutan, zalantza sortzen zait, esplikazioa eh, behin intagero sortzen den. Ba, ba, ja, ja, hori da. Osa, behin baino lehen sortzen den edo intak gero eh, aurkitzen den esplikazioa izaten mm, bueno, en, eh, nik ulertu dezak, John Williams batek eh, pentsatzea hori, esatea, bueno. Da, ba, ben, bai, bai pentsatu aldi bat behi izango zen. Agian eh? John Williamsek zeukan musika hori guain intzuten garena, bai. buruan, Eta saben, ah, honentzako da. Eta esango luke, ah, honek igual behar duzio zer. Eta igual bueltaka ematen, Ze tiburoi ez da ikusten, oso gutxi ikusten da, eta horren ez da zu, nola dakizu tiburoi hor dagoela? Ez? Mhm. Eta agian nengo ziren izketan, eta ez dakit John Williamsek edo Steven Spielberg edo nor... soinua bakarrikan... Esango zuken, aizuta, nola, da, nola jakin dezakegu, nola bai, esan dira? buelta ziotela. Ze modu bizteral batean aldegu esan e, e, e, tiburoia badatorrela. Eta orduan John Williamsek egin zuen hori binotan asuntori eta eta esan bihotza zala, bihotza eta upadak. Mhm eh, ziko zizen eh, dutxako estena bai. eh, famatuan, hori da, mm. Bernard Herman mm, mm, sancion musikariak esan zion hori zala, kutsilloa, kutsilloa eh, mosten. So, soinuan, zer soinu hori da, zer soinu eingo luken kutsilloak... Eh, ematen du mueble, badela, eh? Bai, hori ez, hori da... Eh, ah pere, Dutxakoa. Bai. Orduan, dutxako eh, estena egin zonean eh, hasieran musika gabe, zeukan pentsatuta. Eta estena hori zan, bakarrik, hori da. Hori da. Orduan, hasieran Peluka txar <laughs> Hori da. Eh, hasieran eran, estena hori, Alfred Hitchcockek pentsatu zuen musika gabe, mutua, bakarrik, e, dutxaren e, soinuarekin, eta e, Janet Lee, Jamie Lee Curtisenen ama, protagonistaren e, garrantziekin. Baina Jamie Lee Curtis, Oscarretarako nominat, e, barkatu, Janet Lee, nominatu zuten psikosi zen gatik. Nola no, no, elkartze, ze txikila eh, mundua. Ikusi eh? eh? Bai. full circle. Oi, Ondo, ondo, oi. Bai. ondo. The circle of life. Eta orduan Bernard Germanek esan zion eh, Hitchcocki, Alfred. <laughs> <laughs> ze Alfred. Compañero. Alfred. Alfred. Kompainero. Kompainero. Hemen zio zer pentsatu dut eta berze iruditzen zaizun. Eta eta jitsuko egentzun zuen eta pelikulan eh, sartu zuen. Eh, eta orduan bada, badira gauza batzuk, kolaborazio batzuk oso politak, eh, ikusten dezunak oso konexiona daukatenak. Eta gero daude kolaborazio batzuk oso txarrak, <laughs> musikarenak, eta gertatu zitzaion... E, e, Stanley Kubrick 2000 eta bat pelikula egitean e, bera pelikula montatzean askotan pelikula montatzen direnean e, editoreak eta zuzendariek erabiltzen dute e, musika bat badakitena gero izin dutena erabili bakarrik ritmoa ritmoa eta, eta jartzeko ah. montatzeko ritmoan bai. e, markatzen du ba, musika honek Vale. Ze, tempo konkretu Tempoa, egin. estiloa... Vale. Bueno, ze nahi dan eh, erakutsi. eta... antzeko, antzeko abesti bat. Antzeko abesti bat, edo antzeko... Baina ez dena izango definitiboa. Ez dena izango definitiboa. Eta, eta askotan, mhm. ez zuzendari hauek ipintzen dute, e, musika hori, e, musika kompozitzaileari, e, eta gero... Hemen nahi dut. Hori da, eta orduan, kompozitoreak entzuten du hori, eta, bueno, badaki, zuzendariak zer nahi duen. Askotan, mm zuzendaria eta komposo, e, eh, musika e, eh, komposatzen duenaren artean komunikazioa oso zaila egiten da. Asko, asko, asko aldatzen du musika gehia eh? Bai. tono, eta wow. Eta orduan zertatu zen, e, Stanley Kubrick, estena, estena hau asierakua dela <laughs> montatu zunean eta egintzun dena, pelikula guzoa ipinizun musika klasikoarekin, mhm. bai? Eta orduan, musika komposatzaileari Alex North. Alex eh, North. Pasatu zion pelikula, Alex Northek egintzun 2001 bat eh, pelikularako banda sonora osoa. Mm Jarri zuten pelikulan, Stanley Kubrickek ikusi zun, eta esan zun, eske ez dezu eh, musika e, klasikoa hobetu. ja. <laughs> Eta orduan, kenduzun bere musika, wow. eta mantenduzun musika klasiko Hau da bere eh, ideal bezala erabiltzen Bere musika. ideala, bai. Bueno, a ver, Kubrick... Eta lehen da bizi... Eskubiak ero supesiloko zilun, ez? Eh? Eh, bueno, da musika... Bueno, bai. Eta, eta orduan... Seguro. Da, eh, adibide nabarmenena edo... Seguro na dago ere erabilizi hainbeste adibide ongo direla eh, zine munduan, baina 2000 eta bat garrenean... Kompositorioan txasko. Baina, izan zan, kriston txasko. Ia, ia, e, utzi zuen urteak pasata atera zuten disko hori. Grabatu zuten eh uh eh, -huh. e, kompositorearen musika zen, guztia. Interesgarri izango zen e, e, beste musika horrekin bertsioa ikustia pelikulana. Seguro YouTubeen Norbaitek egin duela. Disko re, disko ja seguro, besti bagoitza bere lekuan o sea, jarri, eh. Animatu eta ikusi. Eske gainera eta orain eh ja musika tas ari ari garela, <laughs> bai, momento eritsi da. Eh, momento eritsi da. Momento eritsi da. Eta eh, es, eh, Oskarra, eh, abesti honenaren Oskarra, bai. eh, pelikula... Eta, eta gian, eta gian, pelikula, eta gian, saio honetako denboraldi batez behintzat, eh, banda sonora bihurtuko. Oh, ez, ez dakigu, hori ez dakigu hori. <laughs> Engo dugu, berba. Baina, eh, eh, egon da, eh, esango da, ba? e, e, musika obrene, oberenaren e, abesti, parkatu, bai. abesti Vai. oberenaren Oskarra irabazi dabena RRR deituriko pelikula bat da. Eta e, ez musika bakarrik, e, pelikularen trailerra ikusita bai, esan aldugu e, benetako e, Obra maestra. Obra maestra bat, dala, bai. <laughs> bai, eske... Eske ezin da beste modu batea. RR da... Bai. Eh, Bollywood ez da ditzen dana, indian, indian pelikula bat, irurdu, Eh, eta <laughs> lehenengo goza eh indian egin den pelikula bat 3 ordu 3 ordu eske hori oso garrantzitsua da 3 ordu eta 5 minutu hau bi koma bostian ikusiko zen eta ez hau ezin esto esto hau eh bollywooden pelikulek daukate abentaila bat da eh, zatik alda ikusi Ikustezu zu bai. minutu gero bi har ikusten zu beste ordu eta oberena da egia esan lagunekin ikustea Eh, bai, hori komentatzen dugu guztiz. Pintxo batzukin, galagardo batzukin, alako zeuzerekin. Bai. Eh, Humore honakin. Da, despropósito bat. Hori da. Esan daigun. Orduan da, Bollywood ja berez despropósito bada, dena <laughs> estremora eraman dute beti, akzioa, eh, musika, dantza, romantzea, eh, efektuak, efektuak eh, dena, eh, sartzen dute, dena sartzen dute. Dena sartzen dute. Eta gaur egun egia esan, Indian oso efekto berezi egile onak daude, e, oso tekniko onak daude, pelikula pilo bat egiten dituzte, eta ez dokate lotxa. Ez, ez, ez dokate lotxik, <laughs> berdintzaile dena, eta orduan bai, eramaten dute dena e, estremora. Nik egia esan, oza, eta esan berda, abesti honena irabazi duen, bueno, abesti honek, ez, pelikulako zati honek, eh, lehenako trailerra ikusi dugu, bai eta gero abesti hori, eta ez, ez, ez dakaz da, eh, beste unibertso bat edian indako, paraleloan daun unibertso multiverso da, bortako. Da, una, pe, una película de variedades. Hori da, hori da, hori da, hori da, <laughs> eh, zirko batera jungo modu, baina pelikula baten ikustia. Baina abesti entzutea, entzuten dugu abestia, bai. ah, eh, hor beran. Ez ki, honekin Oscar bat Eta, berez ikus entzun bar da abesti hau koreografiarekin. Bai, bai, bai, bai, bai, bai. bai, bai. bai Gustiz, Animatzen dugu Laixa Erratitik, eh, ikusi saiotik. Eh, eta le talena go trailer ikusi. Eske que pelikula Antonua ikusi gero eta nik, nola enkajatu dute hau. Nik ikusi le lengo eh, eh, abestiaren eh, ah, bai. Eh, eta gero ikusi trailerra eta igual hobeto incluso, eh. Se te gustan eh abestiaren es que videoclipa eta sendo su, ah, bueno, jo, típico Bollywood, está que ser, gero ikusten duzu trailers sendo su hostias. Hori da. <laughs> Hostia, ese momento tan. Serda, au. Ese eh, momento tan, mira, guain, hemen encajatuko dugu hau. Bai. Pum. Yo ne que ¿estás preparado? Saute bai. Eta ikusi ez da Hostia. Hori da. Gaña Bollywood Nik alderantziz. tipo de joder, película trailer ikusita bakarrikan ja, o sea, ya ya par batzuk guatzen dizu. Bai. Ya ya, buah. Baina da, azken, gero ge ez dakit nola enkajatuten, ez dakit zen momentetan enkajatuten. Kolonialismoaren ninguruan, e, eh, Britaniarra gaiztoak, e, in, e, Indiakoak, e, Txintxoak. Eta Bollywoodek dauka gauza bat, e, agian estatu botuetan, edo Mendebaldean, edo Europan, ez, da, ez dagona, dala, ez daukate lotxik. Es es es. Esto que te luche. Tenuten azarro daude. Este que complejo, este que complejo. Es es es bates. Hoy hoy. Eta orduan, eta orduan hango. Es que es que ez de Aukiber, o sea, no lo entiendes tú estela. Bai, bai. bai. Indiako zine izarrek eh, egiten dizute akzioko pelikula bat eta dantza egiten dute eta besten dute eta dainetik egiten dute pelikula berdinean eta berdintzaile. <laughs> Bai, bai, bai, bai, bai. Eta gainean ikuste dut Indiako ikuslek espero dutela. Eta erritmonian, eh? dantza ez da erresaiten, eh? Ez ez, ez, ez, ez, atope. Bai, bai, bai, bai, eske flipas. Orduan, eh, Netflix eh, plataforman dago, RRR, bilatu behar da, uste dut dagola eskutatuta, Eh, <laughs> propio bilatu behar Piskat meditatu ikusi baino lehen, lasai, eh, lasai jarri telebista. Eta benetan, e, ikusi pixka bat, nik usteet, e, sobredosi baten e, <laughs> arriskua duki dezakezuela. <laughs> bai. Lehen gara... Ez espero ikustea... Kasparnoen kredituak ikustea betela, gara komentatzen dala... E, e, 50 txokolatesko tarta handi bat osori jatie. Hori da. Saldo bai. zule jan igual ondo, oso hori jatik igual enpatxa biten <laughs> Hori da. Eta oso, eh? oso divertigarria da pelikula, oso eh, excesiboa da, eta, eta efekto bereziak, eta eta argazkia, eta kamera mugimenduak, eta eta, ritmoa, eta montajea, bai, bai, Eh, asko gustatzen baldin bazaizu, eh? eh? Ez pentsatu gehiagi <laughs> tramari buruz, eta guzti bueno, ez egin kaso gehiagi, eh, ahian ez da garrantzitsua, baina audiovisuala gustatzen balin bazaizue, eh, bai, montajea, ritmoa, dena, bai. dena, dena, dena, dena, dena, da, i, a, e, indian gertatu dana, azkeneko hogei urtetan, da ikaragarria. Indiako, bai, indiako zinearen garapena da, eh, arrigarria edo, bueno, harri garria, mila larun milioi dia. Bai, <laughs> bueno, bai, da. Eta izan da kuriosua, ez? Oso merkatu itxia bezala, oza, ben, mm. oza, be, behaiek behaien zagoiten dituzten pelikulak bezala. Bai, ez dut egi, ez dut egi behar. Ez horretik <laughs> harri ditzen dit, ez? Oskarretan, eta pelikula hau aukeratzia eta bai. besti hau. Bueno, Netflixen gauzak izango zinak, ziur, eh, nik Netflixeko zehuzade. Zer da, plataformakin... Nik uste Netflixek eskubidak erosi zitula da loko zehuzade. Eta gero ingo dabe, iteko remake bat, ez da? Ez dia usartuko. <laughs> Ez, ez, ez, ez, ez, benetan, ez, ez, ez, ez, ez, Imposible. Trailerra ikusita bakarrik. Lehenengo Baldia izango zen, ez? Amerikarrak remake bat itea jun, eta hoen digantzak efektu visual gutxi hau erabiliko dituzena originala baina. Ez que, nor izango zan protagonista. O sea, ze aktore, ze izar amerikanoak alko luke borrokatu, kamiseta gabe, pelikula erdia egon. Eta gertantza, eh? Alako... Kanta. Eh, Lagun ez dakigu homosexuala dien edo ez, alako <laughs> kompadre eh, rollo hori. Bai. Eta dantza, dantza, baina Will Smith Will Smithek ez du dantza egiten. Nik ez diot inoiz dantza egiten ikusi. Ikusi dut, bueno. El príncipe Belerren. Bueno, eh, eh? ikusi dut tonton egiten. Baina ikzuk, ikusi dut Baina, baina, baina, baina jo oso ondo egiten eh? Jo oso ondo egiten du, bai. Bai. <laughs> bai. bai, bai, bai, <laughs> Oso ondo egiten Bai, eta bueno, eta honekin <laughs> amaituko dugu, ja, ez? Bai, bai. ikusi, ikusi bai, eh? Ikusi mesedez. Bueno, trailerra eta... Trailerra eta... Igual pelikula ez... Bueno, igual esaten duzu <laughs> joi, no? Trailerra eta bestian <laughs> bideua, edo bai. bestian bideua eta benetan, trailerra. Benetan, benetan gaurko... Jo, zuzte eh? Oskarretako aurrena gomendioa... Aurrena trailerra edo aurrena abestiaren bideua. Eh, hmm, zaila. zaia, Nik gomendatzen dut lehenengo abestia. Pues listo, ba, lehenengo abestia. Asi que abestia txugu. Oso, Ta, trailerra ikusi zuek. Hori da, oso, no? vale. Venga, ba, ba, eskerrik asko, eh, Zuri. tortiarren. Eskerrik asko entzule. Eta, bueno, hamen ez zait jogu, abestizekin. Ah, ah bai, eta esan. gombida pena zabaldu berriz ere, ah, berriz ere, bai. Hori da, arantza, hemen nahi zaitugu, eta abesti hau zuretzako. Agur. Aio, aio. aio. పాట చూడు నా పాట చూడు నా పాట చూడు నాటు నాటు నాటు నాటు నాటు నాటు వీర నాటు నాటు నాటు నాటు నాటు నాటు నాటు ఊర నాటు నాటు నాటు నాటు పచ్చి మిరపలాగా పిచ్చ నాటు నాటు నాటు నాటు పిచ్చు కత్తిలాగా వెర్రి నాటు I've had enough of this nonsense. You two out. Jake. I've had enough of your bullying. Oh, no! Go! దండన కరమోగినట్టు సెవులు సిల్లు పడేలాగా కీసు పిట్ట కూసినట్టు ఏలు సిటికెలేసేలా చెప్పారం సాగినట్టు కాలు సిందు తొక్కేలా దుమ్మారం రేగినట్టు ఒళ్ళు చెమట పట్టేలా వీరంగం చేసినట్టు నా పాట చూడు నా పాట చూడు నా పాట చూడు నాటు నాటు నాటు నాటు నాటు నాటు తీలనా ఎసే రొయ్యకాయకి నాటు నాటు నాటు అరే దుమ్ము దుమ్ము దులిపేలా లోపలున్న పానమంతా డుముకులాడేలా దూకేనో సరాసరి నాటు నాటు నాటు